Юры басняк апошнія дні адчувае сябе неспакойна. Тое, што за ім пачалі сачыць, цяпер не выклікае сумнення. Высокая крыху згорбленая постаць паяўляецца ў праволку з вечара, ледь толькі пачынае цямнець. Маячыць перад домом, распораз запыняючыся, гадзіну ці дзве, і знікае. Шпік нявопытны гэта Юрій убачыў адразу. Замест таго, каб стаіцца ў падваротні або за чыім-небудзь парканам у агародзе, сыйшчык нібы наўмысна астаецца на відавоку. І он, відаць, пабойваецца, бо ўвесь час трымае правую руку ў кішэні. Віжуючы з панадворка за нязграбнымі хітрасцямі паліцейская шпіка, Юрый стараецца адагнаць трывожныя думкі, супакойваючы сябе тым, што справа не такая ўжо небяспечная, раз да яго падсылаюць такога няўклюднага ёлупа. Але трывога не пакідае, вяртаецца ў хату, лашчыць прыціхшую франю, якая нейкім чыста жаночым чыццём угадвае, што з ім творыцца нядобрае. На яе запытанне адказвае роблена бадзёрым голасам і лёгшы ў пастель, дачакаўшыся пакуль франя засне, да самага світання варочаецца з боку на бок, думаем, Юрый ведае, каму абавязаны тым, што за ім сочыць. Это дурня плешчынскага начальніка паліцыі. Пазнаў яшчэ ў снежні на першым месяцы свайго знаходжання ў мястэчку. Зрабіў, здаецца, усё неабходнае, каб не трапіць на воч. На прыпіску паліцыю пайшоў, дазнаўшыся, што самога плешчынскага там няма набіўшыся да франіў кватаранты, не высоўваў з хаты носа па цэлых тыднях, выходзячы з дому толькі ў выпадках выключнай патрэбы, Ды да і то вечарамі, калі чалавека ў твар не пазнаеш. Зрэшты, Ён Юрый ад жыцця хоча няшмат. Перасседзець дурны час, У горадзе цяпер не пражывеш. Там рэзру галадуха. Наўрад ці знойдзецца хто з былой брашкі, пазашываліся, як і ён у норы. Але ад лёсу не ўцячэш. У тым вясновым арышце сам ён вінават меней за ўсё. Проста немцы не вельмі давяраюць прымакам усім гэтым акупацыйным жаніхам прапіска якім патрэбна толькі да лепшых часоў там у паліцэйскай каталажцы здарылася тое чаго юрый баяўся прыйшлося сутыкнуцца з плешчынскім на высокім плячыстым начальніку паліцыі скураное летне да пят палітоку твар самазадаволены чырвоны руки упэўненыя начальніцкія дзе цябе бачыў промою плешчынскі як толькі юрыя прывялі ў даўгі змрочны пакой з закратаванымі вокнамі паліцай сядзеў на абабітай каляровай тканенай канапе закінуўшы нагу на нагу пазіраў прыхільна добра зычліва а двое з памочнікаў плешчынскага, што знаходзіліся ў пакоі, таксама з цікавасцю глядзелі на Юрыя. Ваш твар мне таксама нібы знаёмы, адказаў дыпламатычна Юрый, стараючыся выйграць час. Экспедытар сіліцкага піўзавода не. Зірнуўшы на плешчынскага твар якога спахмурнеў юрый зразумеў зроблена памылка начальнік паліцыі адразу пазнаў яго і прапанаваў гульню якой юрый не прыняў па нейкіх меркаваннях плешчынскі відаць не хацеў каб юры ў прысутнасці сведак назваў месца абставіны іх знаёмства трэба было папраўляць памылку по На сіліцкім піўзаводзе я працаваў не экспедытарам, а нарыхтоўшчыкам. Паліцаі зарагаталі. Півавар усё адно. Плешчынскі зноў глядзеў прыязна. Як трапіў прымы акружэнец, Але чаму не пайшоў сілічы? Радні там няма адзін Было прыкрае адчуванне, што схлусіўшы, як бы ўступіў у змову з плешчынскім, трапіў да яго ў залежнасць, але і паліцай быў яму абавязаны. Это магло скончыцца і добра і дрэнна. Юрый спадзяваўся на добрае, у жыцці яму шанцавала. Ты чалавек не мясцовы, таму цябе арыштавалі пачаў плешчынскі пазіраючы в окно ёсць нямецкі загад палонных вярнуць назад у лагеры Чым ты дакажаш што не быў у палоне на акружэнцаў глядзяць гэтак жа але я магу паручыцца за цябе толькі трэба ісці на службу куды хоць бы ў паліцыю Твоя мадама будзе задаволена добры паёк вопратка служба не цяжкая можна аформіць заўтрашняго дня Юрый маўчаў у ім закіпала злосць гэты мазурык які перад вайной трапіў у лагер за дробную кражу хоча выставіць сябе яго выратавальнікам Ён лічыць яго роўным сабе нават больш таго хоча зрабіць сваім халуюму навошта ну, то ты ўвесь маскарад что і ён купіў згадзіўшыся стаць у вачах двух ёлупаў паліцаем піваварам і ў дадатак акружэнцам разлік плешчынскага просты калі ён юрый стане яго падначаленым то будзе трымаць язык за зубамі але менш за ўсё ён у збіраецца ў паліцыю. Трэба быць ідыётам, каб за два пуды хлеба і літр спірту ў месяц падстаўляць лоб пад партызанскія кулі. Хворыя! Нарэшце адказаў Юру радыкуліт. Востры раматуш. Плешчынскі зноў спахмурнеў, заплыўшыя шэрыя вочы з навісшымі над імі павекамі пазіралі калюча пранізліва хвастом круціш <laughs> мало відаць цябе вучылі немцы на рентген не пашлюць будь спок у лагер трапіш з раматусам хутчэй дойдзеш там от і ўсё трэба яшчэ даказаць что я палонны з ноткамі пагрозы ў голасе прагаварыў юрый можа я зусім не быў у арміі паліцаі пераглянуліся твар плешчынска наліўся чырваню закалацілася верхняя большая губа зароў як шалёны ў камеру у калі так то я цябе ведаць не ведаю без пашпартны валанц валацуго банды згінеш як сабака двое паліцаю падхапіліся і не паспеў ён што-небудзь падумаць як удар кулаком у сківіцу зваліў з ног у яго білі не разбіраючы куды ў жывот пад дыхавіцу тапталі ботамі крычаў прасіў літасці не слухалі нарэшце штосьці гарачае пякло галаву у вачах шуганула чырвонае полымя і ён перастаў адчуваць боль начнуўся ў камеры чорны валасаты дзед з доўгай у нібы памяло барадой, адарваўшы рукав ад споднейй зрэбнай кашулі, клаў яму на галаву прымочки, што гадзіны прыносіў піць. Вада была цёплая, аддавала хлоркай, зробленая з кансервавай бляшанкі конаўка ў руках старога дрыжала, і прыемныя струменчыкі цяклі за шыю. Толькі дзён праз пяць устаў на ногі. Балела ў грудях, кружылася галава. Яны табе пячонкі хацелі адбіць, растлумачыў стары. Так робяць, калі што не па іх. Адсадзяць нутро тады выпускаюць. Чалавек з выгляду нібы жывы, але нутро мёртвае доўга по зямлі не паходзіць юрый не хацеў паміраць цяпер ён быў згодны на ўсё каб толькі жыць у думках ужо дакараў сябе за безразважлівасць ён наогул не ну не надта высока ставіў людзей подазраючы кожнага з кім сутыкаў яго лёс у патаемных грахах брудных схільнасцях але такое непрыкрытае зверство бачыў упершыню тут у нямецкіх лапах чалавек значыў не больш чым муха не было нават хісткай бачнасці закону. Сатруть у парашок зробяць трупам і ніхто б табе не ўспомніць. Юрыю стала шкада сябе пра франю не думаў, два ці тры разы прыносіла перадачы, ён прымаў сціплыя завязаны ў хусцінку пакуначкі, прагна накідваўся на яйкі вендліну, раздаючы тое, чаго не паспяваў з'есці ў адзін прыхватак сам. Дзяліцца прывык. Па сутнасці ён ніколі не цаніў тыя даброты жыцця, за якія хапаецца большасць людзей, грошы, маём і сталае жыхарства, аўтарытэт, Жыў вольнай птушкай, не задумваючыся аб заўтрашнім дні, і жыццё вывозіла. Юрый ужо разумеў, што павёў сябе з плешчынскім, легка лёгкадумна. Тое, што начальнік паліцыі відаць таіў сваё знаходжанне ў лагеры за крадзеж, не магло яму асабліва пашкодзіць, калі б дазналіся аб гэтым немцы. Наўрад ці запаўняюць анкеты на тых, хто са шчырай душой ідзе да іх на службу. Дадуць зброю ўладу, трушчы рэбры, бі, страляй, Вось і праверка адданасці ёсць іншая прычына чаму плешчынскі хоча паказаць сябе ў найлепшым святле прычыны юрый не разумеў ён чакаў што плешчынскі выкліча яго яшчэ раз на гэта паказвалі паводзіны паліцаяў якія абслугоўвалі камеру да яго юры яны ставіліся лепш чым да іншых арыштаваных не гыркалі не штурхалі на выводзячы на працу. Старога выпусцілі, яго арыштоўвалі заўтояны самагон. Камера напоўнілася гэткімі ж, як і юрый прымакамі сялянамі, якім прыпісвалі сабатаж ці сувязь падазронымі элементамі. Трываць стала лягчэй, страх паступова развеваўся. Юры зноў з пагардай стаў думаць пра плешчынскага. Разгадка была простая. Плешчынскі баяўся не немцаў, а гэткіх жа, як і сам ён паліцаяў, якія мелі меншыя за яго пасады. Сярод іх некалькі кулакоў рэпрэсіраваных Уведаўшы, што іх начальнік пацярпеў толькі за тое, што запусціў руку ў казённае дабро, наўрад ці абыякова аднеслі сеп яны ось да гэтага. Во всякім выпадку плешчынскі відаць меў падставы пабойвацца, што хто-небудзь з яго падначаляных можа заявіць правы на яго пасаду да такого пераконання Юрый прыйшоў пасля другога допыту. Плешынскі на гэты раз быў адзін. Канвойны паліцай упіхнуў Юрыя ў кабінет начальніка і сам зараз жа знік за дзвярамі. Лішчынскі, які ў першы раз сядзеў на канапе, ён відаць толькі што зайшоў, бо нават не скінуў свайго скуранога паліто. Электрычная лямпачка, якая вісела пад самай столлю, свяціла блякла, твар цяжка было разгледзець. Ну як? Адумаўся, спытаў Плешчынскі. Што думаць, білі дарэмна, Наклалі здорово але можна добавить яшчэ слухай начальник адважыўся юрый быў бы я на тваім месцы далі бог не так сустракаў бы знаёмых ну что тебе абыходзіць отпусти мяне я хворы не хлушу поправлюся нагадою жирку сам прыйду у лес бежишь сволач плешчынский подняўся и шчыльною подступіў да Юрыя і пазіраючы некуды ў сцяну наводмаш ударыў яго кулаком по твары. Юрий пахіснуўся з носа пацякла кроў, зразумеў. Лішчынскі п'яны, прасіць яго аб чым-небудзь няма сэнсу, але паліцай не адпускаў. Паваліўшыся на канапу, цёр далонямі скроні мармытаў невыразнае, Так цягнулася некалькі хвілін. У мяне няма знаёмых, зразумеў, заговорыў нарэшце плешчынскі. Ні кума, ні свата, не веру нікому, сволачы усе, і табе не веру. Або пойдзеш да мяне, або згінеш у лагеры. Двое раскалоліся ўжо, адбрыкваліся які ты а цяпер служаць а ты чё абрыкаешся ты жулік я ведаю прыляпіўся да бабы я не жулік не вытрымаў юрый працаваў на складзе загадчыка пасадзілі на ну і мяне разам з ім у арміі зусім не быў ты ведаеш немцы і таких у лагер заганяюць раз не хочаш ісці до да мяне а побежишь до бандытаў я тебе на вылет бачу слухай начальник ну, а что калі я попрошу пустить мяне до начальника жандармеры ты ж говорить со мной не хочешь паспрабую яму растлумачыць от полиции не адмаўляюся Прашу толькі даць месяц ці два для папраўкі здароўя, да партызан не пабягу, У мяне ёсць прычыны не любіць бальшавікоў. Вядома, паліцыі гэта ці не? Мой бацька паравы млын трымаў, быў першым чалавекам на ўсё сяло. Ледь на салаўкі не загналі, уцёк у чым стаяў это можно проверить я нарадзіўся не так далёк адсюль у бярэзніках дык ты значыць скуркулёў ну а зусім спокойно адзначыў плешчынскі помаўчаўшы з хвіліну дадаў думаешь начальнік жандармеры дасць табе вышэйшую пасаду Прышле да мяне, не хвалюйся. Плешчынскі грукнуў кулаком па сталей, калі ў пакой ускочыў паліцай, загадаў яму адвесці Юрыя ў камеру. На развітанне прасіпеў, наконт цябе праверым. Калі праўда, што ты тут гаварыў, адпусцім. Лячыся, калі ты такі хворым але язык за зубами трымай зарубі на ноще з гэтай хвіліны юры адчуў што яго жыццё в адноснай бяспецы доля страху яшчэ таілася ў душы але ўжо ўладна пробівалася пачуццё ўдачы хітрасць вывезла а схаваная за просьбой пагроза трапіла ў цель. Ён цяпер не сумняваўся ў паводзінах плешчынскага. Не вельмі разумны кар'ерыст, якому надзвычай падабаецца яго пасада. Жарэ п'е валочацца па бабах. Начальнік паліцыі, такой раскошы можа дазволіць сабе колькі захочацца. Дрыжыць за месца. Бо адчуваю, што асаблівых заслуг перад немцамі няма, хоча выслужацца, Але побач відаць таксама зверці з вострымі зубкамі, якія таксама выслужваюцца. У дадзенай сітуацыі ён Юрый паступіў, правильно Алоўнае знайсці шчыліну, куды можна ваткнуць нос. Такую шчыліну ён знайшоў. Плешчынскі баіцца канкурэнцыі, Таму не любіць кулакоў і ўсіх тых, хто мае рахункі да савецкай улады. Прычына ясная: могуць апярэдзіць па службовай лесвіцы пачуццё ўнутранай перавагі над плешчынскім не пакідала юрыя ўвесь той месяц які ну прыйшлося адсядзець і пасля размовы з п'яным паліцаем радаваўся што ўсё-таки ўдалося застацца ў баку не чтоб там не было ў паліцыю ён не пойдзе гэта не для яго плешчынскі дурань цягае для немцаў каштаны з огню прыйдзе дзень яны самі дадуць яму выспятка пад зад калі не ўходаюць да таго часу партызаны немцы улады дзяліць не любяць Этые жывадёры прыпёрлі нездарма, пра будучае юры не згадвае неяк усё ўладкуецца, не можа быць, каб не здолеў прыстасавацца. Ні ў жандармерыю, ні да самога плешчынска яго не выклікалі. Больш не націскалі, каб паступаў паліцыю. Ён і не верыў, што хто-небудзь займаецца высвятленнем яго асобы. Начальніку паліцыі не да гэтага. Тое, што яго не выпускалі з каталажкі, тлумачылася проста. Плешчынскі паказваў сілу сваёй улады. Асабіста да плешчынская Юры не адчувае ні нянавісці, ні вялікай злосці. Ну, вядома, варта было б правучыць нягодніка, які летні адправіў яго да прайцоў але ў дадзеным выпадку думаць аб гэтым рано не плешчынскі ў яго руках а ён у плешчынскага у галаве юрыя ўзнікалі якія такія планы помсты але адчуваючы хісткасць ён адкідваў іх адразу На гэтым грунце і зблізіўся з Сергеем, сімпатычным малакасосам, які верыць, што жыццё мае сэнс. Для Юрыя знаёмства не каштавала вялікіх намаганняў. У камеры ведалі, што яго самога паліцаі збівалі двойчы і пасля таго, як усцешыў малодшага суседа панарак, якому сыпалі шампалоў, той ахвотна пайшоў на дружбу. Юрый як бы зайздросціць Сергею. Хлапчына з тых самых энтузіястаў, што раслі пад мамчынай спадніцай, чыталі кніжачкі, верачы кожнаму слову, якое ў іх напісана. Нібыта тыя людзі, што пішуць кніжкі, самі святы не жывуць на грэшнай зямлі каб трапіў хто-небудзь з іх сюды ў гэтую каталажку, пакаштаваў паліцэйскіх прысмакаў. Тады б Юрый паглядзеў яшчэ, якога лазара яны запелі б. Юры адчувае. У Сергея з самага таго дня, як навучыўся хадзіць, была правільная роўная дорожка, яму маладзейшаму гадоў на 8 выпала шчаслівейшая латарэя. Юрый усмак не пакаштаваў нічога з таго, што проста дарма трапіла ў рот гэтаму шпаку. Калі Юрый выхваляўся перад прышчынскім бацькам, які ўцёк ад салаўкоў, то гэта была праўда і она надавала ему смеласцю паліцэйскай камеры. А наогул дзяцінства бацьку не любіць успамінаць. Нічого прывабнага ўспаміны не нясуць. Продак яго, не мяркуючы па размаху натуры, быў чалавек з розумам з хваткай, але ўсё адно эпохі не раскусіў вялікім прырэчным сяле бярэзнікі вёрст за 80 адсюль. Мабыць, і цяпер памятаюць бацьку. У гады Непа разгарнуўся, як мае быць. Трымаў хоць і на паях не толькі паравы млын, а і крупарушку, ваўначоску, баржамі сплаўляў на ўкраіну дубовую клёпку арэхавыя бручы тыповы Непман э, сельскага маштабу. Цяжка сказаць, што бацька любіў больш грошы, якіх у яго на пачатку было відаць нештавата ці гонар, запрэжаную паркай, рысорную таратайку, у якой матляўся з вёскі да вёскі, аглушаючы сустрэчных званкамі пад сіняй дугой, асляпляючы конскай збруяй з панавешанымі бліскучымі бразгодкамі. Зрэшты Юрый мала памятае <laughs> маленства. Хата вечна гула п'янымі галасамі, Бацька адзначаў не толькі ўсе вядомыя святы, але, здаецца, выдумліваў свае. Аднекуль прыязджалі кліенты, якія пілі, ели іншы распявалі, а часцей сварыліся. Маці ён зусім не памятае. Памерла, калі яму не было трох год. Маладая вяртлявая мачыха, якую ўжо досыць пажылы бацька прывёў у хату, ніколі яго не біла не дакарала, але ўсё адно не любіў яе. З мачыхай дзяцей у бацькі не было, Ён адзін і сын рабіў, што хацеў, гуляў з кім хацеў. Ля прыстані спыняліся параходы. Там паварочвалася процьма народу, і Юрый найбольш прападаў там. Аднойчы па вясне прабраўся на баржу і праехаў летня да самага Кева. Нагляду за ім не было і таму вучыўся на не надта добра, хоць навука і лёгка давалася. Яму было гадоў 14, калі населі на бацьку. Яго мусілі не то раскулачыць, не то выслаць, але, Стары не стаў чакаць, напакаваў чамаданы, гледзячы на ноч, рушыў на станцыю, якая ад іх не асяла вёрст за сорок. Згод ад бацькі не было вестак. Потым прыйшоў ліст беззваротнага адраса. Распоўзлымі сінімі літарамі бацька паведамляў навіны, не надта радасныя, працуе дворнікам у Маскве кватэры пакуль не мае жыве ў сутарэнні. Мачыха пасля таго ліста стала апранацца з большай увагай. Гадзінамі праседжвала перад люстэркам, а вечарам з прыбыццём парахода. У шыбу іхняга акна стукалі незнаёмыя мужчыны, Звычайно прыходзілі па адным, прыносілі выпіўку, закуску, аставаліся начаваць. Юрый пакінуў бацька ў хату і апошні сёмы клас школы канчаў жывучы ў дзядзькі, роднага бацькавага брата. Гэта быў чалавек зусім іншага складу, хоць знешні падобны на бацьку. Стаяў за прылаўкам самай вялікай у сяле крамы зарабляў добра, але не дазваляў сабе ні чаркі, ні нават іржавага селяца, душачыся бульбай і заціркай. Дядзька пасля школы ўладкаваў яго ў саўгас, які тады толькі толькі пачаў арганізоўвацца. Месяцы тры Юрый пахадзіў з рыдлёўкай, На балоце капалі асушальныя канавы. На восенню яго як чалавека пісьменнага узялі ў кантору. Дзве прычыны прымусілі ўцячы з саўгаса. Першае нудная дзядзькава мараль. Дядька адкрыта насміхаўся з бацькі, які па яго словах зусім не ўмеў жыць, таму не здолеў вывесці на сапраўдную дарогу адзінага сына. Забіраючы заробак Юрыя да апошняй капейкі, дзядзька ні разу не расчодрыўся на новую сарочку ці на туфлі, але ўсё ж лічыў, што в адносінах да Юрыя робіць найвышэйшую дабрачыннасць. Дядзька ў хлеб, а горк. Але не гэта было самае галоўнае заблыталіся адносіны з матчыхай. Атрымалася нечакана недарэчна і больш чым што-небудзь іншае. Юрый не любіць пра гэта ўспамінаць. У памяці зялёныя, як у кошкі вочы мачых, якія, здаецца, свяціліся і ноччу, шалёныя абдымкі, бессаромныя п'яныя словы. Ён ненарокам зайшоў бацькаву хату, каб прачуць што-небудзь пра старога, а выйшаў, чорт ведае кім. Не, ён не абакраў касы, тое, што ўчыніў, можна лічыць не большым блазенствам. Вясной атрымаў першую ў сваім жыцці падправаздачную суму. 400 рублёў За гэтыя грошы мусіў накупіць у горадзе канцелярскіх прылад. З такой сумай уцёк. Купіў білет да адэсы кілаграм конскай каўбасы, новыя чаравікі, Чаму імі на адэсу выбраў? На гэтай сёння не адказаў бы, Можа таму, што з малых год аціраўся ляракі на прыстані любіў людскі тлум, раскацістыя гудкі параходаў, легкадумнасць вылезла бокам. Там у славутая дэсе маме зазнаў такога гора, якога каму-небудзь іншаму хапіла б на ўсё жыццё. Здаралася не еў па некалькі дзён, наймаўся на самую брудную работу, ваціў знаёмства з барыгамі, краў збываў крадзенае, і вядома быў на ўліку міліцыі ну так цягнулася болей года яго шчасце што за плечамі была хоць і з горам пополам закончаная семігодка да яшчэ тое што ні разу не ўліп у мокрую справу за якую закаталі б куды-небудзь і он такі ў час адумаўся зразумеў, што без прафесіі в савецкі час не пражывеш. На работу паслала міліцыя, кім толькі не быў, муляром, учотчыкам у рыбалавецкім калгасе. Нават два ці тры месяцы служыў статыстам у тэатры. Адтуль пачалася кар'ера. Артыстам не стаў, затое вывучыў электраасвятляльную справу, зрабіўшыся пазней манцёрам. Апошняй прафесіі не мяняў. Штогод, а той часцей прыходзілася мяняць гарады. Ён меў выдатную спецыяльнасць, якая поўнасцю адпавядала часу, кожнае нават самае захалуснае паселішча гналася за электрычнасцю. Яго манцёра электратэхніка, называ як хочаш, прымалі на работу, не вельмі зазіраючы ў пашпарт ці ў працоўную кніжку. Мяняць мясціны жыхарства прымушалі не столькі жыццёвыя абставіны, колькі справы ну <coughs> болей далікатныя кожны нават самы маленькі гарадок меў дзяўчат жанчын сэрцы якіх для яго былі заўсёды раскрыты насцеж чары звычайна міналі хутка услед за імі наступала сумная будзённасць жанчыны пасягалі не толькі на пачуццё, але і на свабоду. Звязаць жа сябе па руках і нагах, дзе-небудзь у камунальнай кватэры назваць жонкай валю альбо клаву. Ай, няхай сабе гэта самі багіні хараствай дабрачыннасці. Ён не жадаў месяцаў за шесть до пачатку войны здарылася глупством уладкаваўшыся на склад электраабсталявання ў вялікім горадзе ён зажыў моцна электротавары заўсёды дэфіцыт кола знаёмых з якімі быў сякі такі хаурус здавалася надзейным Я нават падумваў ці не кінуць у горадзе якар. Падвёў непасрэдны начальнік, загадчык склада, які прыняў на работу. У начальніка свая камерцыя, але хаваць канцы не навучыўся. Накрылі начальніка, перамацалі падначаляных. Юрый атрымаў драбязу, калі мерыць начальніцкай меркай. Таму закаталі на ўсю катушку, далі поўную десятку, а яму юрыю толькі год. Вайну сустрэў лагеры непоалёк ад горада, дзе на пачатку так хораша пайшло жыццё. Там нападкаў гэтага дурня плешчынскага, з якім і знаёмы летлі. -лет. Юрый не спіць, чуйна прыслухоўваючыся да кожнага гуку і шолаху на двары. Нервы пачалі здаваць, рыб не аканіцца. А яму здаецца, што на ганку крокі, што за ім прыйшлі. Што плешчынскаму ад яго трэба? Яго юрыя віны перад ім няма. Гэтыя два месяцы, што жыве дома, выйшаўшы з каталажкі рота не раскрыў, слова нікому не вякнуў наконт начальніка паліцыі. Дамова есть дамова. Але таму дурню, відаць, няма спакою, што ён жыве, дыша, Ну дрыжыць за амбіцыю. Все гэтыя бяссонныя ночы, Юрыя гор твае балючы жаль да сябе што ён добрага ў жыцці бачыў. Цягаўся па свеце як бездомны сабака. За ўсе десять гадоў, як збег з сяла, носа туды баяўся паткнуць. А хіба такая вялікая яго віна, зноў з гэтай мачыхай. Раз десятые руки на другі ці третий год блукання до да яго дайшлі чуткі, что батька приезжаў сяло, забраў мачыху да сябе ў Москву. Яны батькі не стаў шукаць. Як мог показаться ему на воч, Пра что? Пра нікчемную шалаву, якая сама повисла на шыі, звабіла, і не моргнуўшы вокам полезла пастель да старога як толькі зноў яе поманіў Уй брыдота агіднасць побач у ложку раскінуўшы руки бестурботна пахрапвае франя і млявая напаўголая, Яна ненавісна Юрыю, таксама лічыць сябе святой. Вінаваты адзін ён звабіў чысценькую непрыступную. Іншы раз плача, успамінае мужа. А забыла, як сама падладжвалася. Вашым нагам Юрый холодна. Возьміце шарсцяныя панчохі, дрэнь, Чым яна лепшая за тых, якіх ён столькі перабачыў. Все людзі дрэнь, а жыццё бессэнсоўны кавардак. Кожны готовы згрысці другога, каб уратаваць уласную шкуру. У гэтым жыцці так, ці ты поедзеш на кім-небудзь, ці ён цябе асядлае, сярэдзіны няма жывуць толькі моцныя і хітрыя. Плішчынскі яго абхітрым. Іншы раз у Юрыя мільгае думка: Пайсці да яго, скарыцца, нас сунуць на рукаў павязку паліцейскага, Але гэта палохае. Плішчынскі надумаўся яго знішчыць. Нездарма наслаў шпіка. Пры першым жа зручным выпадку падапре пад кулі, а той смаляне ў спіну. Сведкі яго ганьбы яму не патрэбны. Юрый ляжыць, думае, ад думак трашчыць галава і не знаходзіць выйсця папаўся як птушка ў село. Толькі пад раніцу, калі пачынае світаць, забываецца кароткім нервовым сном. Сніцца штосьці страшнае, крычыць, прачынаецца: Ой, страшэнна баліць галава.